Володимир теж слідив уважно за ходом його гадок. Один тільки Добриня крутився нетерпляче і в кінці перебив Олешича. Киньте балакання, сказав. Саме Лешич каже, що його Бог піклується головно тим, чим не журяться наші боги. На нашій землі місця доволі для них і для нього. Один одному не стане на перешкоді, і тому годі нам про це. Посол жде. А вже ж, збурився й Володимир. Посол жде. Обидва кесарі, придавлені вардою, звернулися до мене. Я знаю вже, що відповісти, але бажав би почути і вашу думку дати поміч чи ні. Я гадаю, відповів Олешич, що поміч треба послати. З Візантії йде до нас усіляка поволока, зброя, посуд, золото, срібло, вино, коріння, дороге сукно, а вона купує нашу шкіру, мед, віск, неледь, товар, рибу, хоч від 15 років нема щирості між нами і ромеями. Ми не любимо їх, але потребуємо одні одних і тому повинні взаємно собі помагати. Еге ж, так як це мізки Святославові на порогах, крикнув різко мощанин. Ти гарячишся, Всеволоде, зауважив спокійно Володимир. Якби земське боярство було підтримало батька, він, напевне, не загинув би у степах. Ти, Путято, знаєш про це найкраще, бо ти проводив тоді з земськими. Путята понурив голову, зморщив брови і глянув на князя своїми розумними очима. Чи ти, Володимире, приписуєш мені вину смерті Святослава? Князь усміхнувся. Боги мені свідками, що не гадаю цього. Причина смерті мого батька була в його буйній завзятущій вдачі. Він шукав слави, а про землю не журився ніхто. Тим то й земля не могла журитися ним. Перун не даж Бог, хоч і блискавкою поразить ворога, та хліба не дасть. Казав тоді князеві, говорив путята далі. Не шукай чужої землі, княже, а то й свою втратиш. Я не спиняв його тільки у боротьбі з хозарами, печенігами, неслухняними боярами. Одначе, зібравши батьківські землі, він не дав їм ладу, який забезпечив би внутрішній мир дажбоговим внукам, тільки попхався у Болгарію та там і згинув. Інше діло обороняти власну землю, інше завойовувати чужу. Олешич каже, що греки і ми повинні триматися разом і каже правду. Довкола нас дич, поганий, маса озвірілих ворогів а союзника нема, так само і в кесаря греків. Хіба відкупитися поможе, бо й сам до цього навик, усміхнувся злобно мощанин. Не поможе, кажеш. Певно, що з військом сюди не прийде, в нього війська мало. Зате є зброя куди краще нашої. Є грецький вогонь, кораблі, гроші, зате нема у греків хліба і рук, а одного і другого у нас, може, аж занадто. Оперта на нас Візантія простоїть до віку і підтримає нас. Ось і Франки пов'язалися з Римом, а в них віра та сама, що в Ромеїв, а в нас вмішався знову мощанин. У цьому то й біда, що Святослав, почав було Олешич. Залишіть віру, перебив князь, якого дратували випади боярина з мощаниці. А ти, путято, кажи далі. Тому я й кажу, що Лешич добре радить, щоб помогти грекам. З другого боку, боюся, що устрявати у діла хитрих кесарів. Це загибель смерть, а то й гірша смерті не слава. Їхні задуми, неначе запущений ліс, де навіть знаючи напрям, легко заблудити. Поміч треба дати, але треба забезпечити себе щодо заплати. Як союзник імператорів, ти можеш зажадати навіть княжого вінка з Візантії, як цього допрошуються інші князі. Навіть кесар Франків Отон взяв корону та жінку з Візантії. А раз признає кесар Ромеїв Рюриковича самодержцем, то вже навіки залишиться влада за твоїм родом, Володимире. Хай боги кріплять тебе путяту ще довгі роки силою та здоров'ям за ті слова, сказав Володимир. З моїх дум про майбутнє добро народу виростало те, що ти кажеш. Візантійський вінок на чолі князя, а вся влада в його роді. Не затремтить серце Русича, коли князя покладуть на сани, бо хоч і зміниться людина, то сяйво вінка та влади залишаться. Радість била від усієї постаті князя, якби над його чолом вже ясніла самоцвітами саджена діадема, та Олешич не поділяв тієї радості. Його лице потемніло, а голос затремтів. Ваша правда достойні, та ви знаєте, що княжі вінки з Візантії приносять із неба ангели, складає їх на престолі Святої Софії, чи захоче Всевишній послати його поганам? Не знати. Не журися, Олешиче, усміхнувся князь і звернувся до Добрині. Чого ж ти, дядьку, задумався? Я надіявся було від тебе почути найбільше. Старий погладив бороду рукою, поправив зморшки візантійського плаща і заговорив, ніби неохоче. Буває, що мовчить добриня. Гарно було б у світі, якби усі ті мовчали, що говорять без думок. Поки що мовчу, та, може, заговорю у свій час. Нарада скінчилася, бояри відійшли з поклоном, князь залишився сам із добриною. Довгу хвилину Володимир простояв біля вікна, потім плеснув у долоні і велів отрокові подати вина. Радість Русі єсть пити, усміхнувся. Без того не може бити, докінчив Добриня улюблену приповідку володаря. Князь споважнів і почав. Слухай, в мене в руках всі землі русичів, і як зачува нікого в народі, хто не радів постього. Одні племінні князьки та князі, яких я поскидав на півночі чи заході, ремствують. Є в мене дружина, і то по заповіту Святослава з своїх людей. Старші сидять на землях, молоді по городах, готові на кожний поклик.